Kvällens gäst i Jenny och vänner heter nämligen Iman Hashir. Han är sjukt bra på att snoka reda på ny grym hiphop och troligen den enda i Sverige som lyckats eh, hassla sig till en egen Kendrick Lamar-intervju häromveckan utan att ha någon uppdragsgivare. Ikväll så väljer Iman och jag, som heter Jenny Sett, våra allra bästa låtfavoriter från eh, veckan som gått. Och vi börjar med The Underachievers. Listen, niggas ain't really about shit. On the block, hustle till a nigga get rich. Third eye sharp, nigga blame it on the piff. Shit, nah, nigga, but we got to like that. Keep me Reggie Bush, only smoke loud pack. The shit hit hard, better not chief that. Nigga, this is on the hill cataracts. Uh, ain't a nigga like me. Oh my god, shit, nigga, know my steep. Low in the spots, pocket never on eat, but she on eat if she round me while I'm floating. In the ocean of the most potent grown shit, and I'm focused on these motherfucking bombers. They get me high, that's some fly shit. Angel nigga, how the fuck you gon' stop this? I'm rolling up on that that endo. high, nigga, off my weed smoke. Elevated niggas know how we roll. If you ain't with the like, it's steamroll now. I'm my third eye show. Fuckin' with the guys, better play your part. You on the other side, then you won't get far. Leave a bitch ass nigga stuck back in the dark. What? You stuck in the dark, nigga? You ain't go hard, nigga. Better play your part, nigga, or you won't get far. Started from the bottom, we was swimming with the fish, Now we're New York skyline flying with the pigeons, and I with the light. So I think a little different, you could get top floor in a New York dog. Take with the greats, my nigga. You A say that they no cake, my nigga. Uh, respect to the guys that be living up, nigga. This life is a gift. Hold your ribbons up. Cast that negative away, bruh. Free your mind, levitate like an angel. Dream free, that's the motherfucking key. Look at me, ski key in a gut, she's dangerous. Beast coast, hit up with the light work. Get em up, middle fingers up. This is our earth. One love, one life, nigga. Put in work like the cuz. Do it for the light though. Heaven waits up above. Go so, nigga. You can't fake this. You A, nigga. Yo, bitch favorite. She over here cause you niggas so basic. Kick back, pop a tab, don't waste. Since birth, show signs of the indigo. Had to obtain hidden gold in my inner soul. Heavy weed smoke, spitting flows like I'm on a boat. Uh, mixtape, gonna restore the globe. Bring faith to a hundred soul. Beast Coast niggas on the road. Sip of haze, keep the homies ghost. Minutes ways, since I go. I flow in the astral planes and you fly low. Living life every day, evil free. I'm blessed with these rap rappers. I can have a feast and Just Had a dream of what happened, on my action manifest. No stress, no regrets. Go hard till I rest. Uh, these niggas ain't really about shit. Like to imitate, but can't recreate this. What's your life about that greed and hatred? Knock your lights out with ease you ain't bitch. I'm rolling up on that endo. Get a high nigga off my weed smoke. Elevated niggas know how we roll. If you ain't with the like, it's steamroll now. On my third eye shot. Fuckin' with the guys, better play your part. You on the other side, then you won't get far. Leave a bitch ass nigga stuck back in the dark. What? You stuck in the dark, nigga. You ain't go hard, nigga. Better play your part, nigga. Or you won't get far. Started from the bottom, we were swimming with the fishes. Now I New York skyline flying with the pigeons, and I walked with the lights, so I think a little different. out shit. Pop three tabs, smoke a motherfucking blow. yeah, you know why I'm trying to get ripped. Trying to bring knowledge to this motherfucking bitch on my elevated third eye shit. Bet you ain't think a conscious motherfucker can ever make it sound like this. I read secret teachers and now my brain grow. Dummy spreading lies, my niggas and I know. We started at the bottom, we headed to the top though. Ain't stopping till we control the whole shit like my shows. Now elevated bitches, they waiting by my shows. And dumb motherfuckers that know me where I go. But I greet them with a smile like, hey, what up, bro? Cause I know the dumb nigga respected my flow. You a, you a bitch nigga, get it right when you see my kings. You hate. Du lyssnar på eh, Jenny och vänner, tredje avsnittet. Mittemot mig här i en eh, loge i eh, Obaren, eller på Obaren kanske man säger, mm. Eh, mitt på Storplan, sitter Iman Ashii. Jag är en del av vänner, antar jag då. Du är en vän, du är, du är, den tredje vännen ut. <laughs> Yes. Hur, hur, känns det? Det känns jättebra. Ja. Du är min gamla kollega från SR. Yes. Nu är vi någon slags frigångare. <laughs> eller vad ska vi kalla, vad ska vi kalla oss? <laughs> uh, vi brukade göra musiken tillsammans, uh, men nu mm. är vi mm. mer någon slags uh, frilansare. Yes. vad, vad pysslar du med just nu? Jag tar, har lite, lite, olika saker att ta ställning till kan man säga. men annars så är jag ledig för första gången i mitt liv, typ. Försöker hitta dig själv. <laughs> precis. Kanske dra iväg på någon resa eller så. Nej. Um, jag har aldrig varit ledig, så det är en och en halv månad jag har varit ledig nu och bara haft is i magen och uh, ska njuta helt enkelt. Fan vad gött. Jag är trots allt bara 24 år gammal. Jag har studerat och jobbat och nu är jag ledig. En sak som du gör är ju att fixa en asgymklubb. Ja. A.k.a. Precis. Vad, vad har ni på gång? Eller vad har ni, haft, vad, har ni- vad har ni gjort? Vad, Vi... vad har varit höjdpunkten än så länge? Oj, vad svårt. Eh, vi satte igång i höstas Mm. och haft eh, väldigt många akter som <laughs> nu börjar slå igenom också. Bauer till exempel. Bauer. Eh, som håller på med den här Harlem Shake-crazen just nu. Hur trött är du på Harlem Shake? Väldigt trött. Ja. Väldigt många <laughs> bokningar som jag haft efteråt har spelat den låten också. Till ja. exempel eh, senast hade vi R.L. Grime och eh, Ryan Hemsworth tillsammans. Um, Vad är på gång? Det får jag inte prata om riktigt, förutom uh, Dylan Francis och Flostradamus kommer komma okay. uh, tillsammans, och även Marcus Price och Carlys um, ehm, releasefest kommer jag presentera på Berns. Mycket basig musik. Mycket basig musik. Uh, nu var det väldigt mycket trap, men en del hiphop också. Mycket Blanco var det här och sådär. Det kommer bli ganska mycket hiphop uh, i, den här, uh, i den här fina stunden vi har tillsammans. Mm. Vi hörde The Underachievers precis. Yes. Det är du som har valt den här låten och tagit med ja. dig. Vad, vad heter den? Den heter Player Part och den är från deras debutmixtape uh, Indigoism. Mm. Uh, två unga rappare som heter AK och Issa Dash från New York eh, som en del av Beast Coast-klicken kan man säga. Beast Coast? Ja. Är, det, en ny grej? ni eh, det är typ eh, den nya bubblande New York-scenen som man brukar prata om. De börjar kalla sig själva för Beast Coast nu. Det är Underachievers, det är Joey Badass och hans Pro Era Crew uh, Flatbush Zombies och så vidare. och så vidare. Mm. Um, Grym låt. Ja. Ganska raspig produktion på något sätt som, ja. var, som var cool. Ganska hetsig. Vi, vi, ska inte prata så himla mycket, vi ska lyssna på musik. Vi fortsätter eh, spela goa rap-tunes som, mm. Eh, som du har valt. Uh, nu kommer Rocky Fresh. The lights will lead you people say that this life ain't fair. Y'all wonder how I got here. Little nigga fuck around, I had a big year. I know the smoke got it caught it, but when things clear, but when them lights go down, I have no fear. No, I ain't afraid of nothing. Got a lot now, but I got some more coming. Coming from the city where the top is steady drumming. And everybody wonder how I get to where I'm gunning. Well, so gone. And I'm still gonna reach that top spot. I'm a hot shot, moto than your pops got. Thankful for everything that I got. Looking to the sky for what I got. låten Iman? Jag känner att uh, Rocky Fresh har börjat växa till sig lite grann uh, efter att han blev signad av MMG, Rick Ross label. Uh, man tror att han skulle bli lite glömd så här med hela den här supersuccén de har haft, men nu släpper han sitt mixtape Electric Highway och det var förvånansvärt bra och man slipper den här rb ambitionen som Drake har, du vet, sina mm, du vet, sådana melodier, utan det är bara så här raka melodier, exakt som man känner, ganska soft. Men det är ganska drakeigt. Jo, det är drakeigt, men det är... Det är den här emo-känslan. Det är emo-känslan, men det är, det är emo-känslan utan rb ambitionen Det var det jag försökte fiska efter. Så, hur mår du? Hur känner du dig när du hör den här? <laughs> Blir, blir du ledsen? Väldigt mörk själ som ja. sitter <laughs> Emo-Iman eh, Emo är eh, gäst hos eh, Jenny och vänner ikväll. <laughs> Var hittar du sådana här låtar någonstans? Uh, i, i, I ett mörkt inre. Nej. <laughs> Nej, jag, det gäller bara att hålla sig ständigt uppdaterad på, på bra hiphop generellt på nätet. Liksom. Mm. Har du någon favoritsajt eh, eller um, någon ehm. du litar på extra mycket? Det är väldigt flyktigt, det är väldigt olika. Men eh, någonting som jag kommer på mig själv återkomma till är till exempel twodopeboys.com. Mm. Um, right. Vad är, de, bäst på varit, tycker du? Uh, de är bäst på att inte nödvändigtvis bara lägga upp um, självklara grejer. Alltså stora grejer som man bara, det är klart folk lägger upp det där. Mm. Utan lite så här, eh, mer lokala grejer från hela landet och inte bara specifikt på en geografisk punkt. Liksom. Uh, du har ju med dig mycket hiphop idag. Jag har valt lite låtar också, till exempel den som kommer nu. Det är en uh, remix mm. på en uh, mysig ballad som jag vet att både du och jag gillade förra året. Vi lyssnar. Jenny och vänner och en väldigt mysig låt. Mm. Rye, den här Los Angeles-duon. Eh, eh, och deras låt Open. Här är en remix av Ryan Hemsworth. Den brukar vara ganska, i sitt original så är den ganska nedtonad och långsam. Mm. Här blev det någonting annat men fortfarande mjukt och gött. Sovrumstrap kan man säga. Trap. Är, ja, har det, det liksom, här ett uns av trap i sig Nej, men det är lite så här, <laughs> han, är, som sagt, vi hade bokat honom eh, till vår klubb, a.k.a. med Arl Grime, och mm. han öppnade för Arl Grime som är mycket mer trappig då, så att säga. Okay. Eh, och han gjorde det rätt bra, för han, han mysade ju upp stämningen lite grann, fast fortfarande med lite så trummor som är ganska södern hiphoppiga om man säger så. Ja, jag gillar det när det ändå hålls så här mjukt. Ja, det, det, passar väldigt bra till hennes röst också. Väldigt Sade-igt, ja. tycker du? Ja, jag håller med faktiskt. Shadej 2013. Kanske. Ja, det finns massa bra remixer Mycket på den här att leva låten. upp till, men kanske. Ja, det är mycket att leva upp <laughs> till. Vi väljer våra favoritlåtar just nu, kan man säga. Mm. Vi har valt lite från uh, senaste veckan. Vi ska lyssna på någonting som är lite äldre. Det är ju inte gammalt. Nej, <laughs> det beror på. Eh, just nu kanske, i 2013-tempot. Uh, eh, en av dina favoritrappare, uh, vem är det vi ska höra? Är det Pusha T kanske? Det är Pusha T. Should I hate? Should I hate? Broke niggas, broke niggas, always got something to say. Got something to say. Got some nerve to have an opinion. Have an opinion. Uh, uh, I don't give a fuck what you say about me. Broke nigga, two cents don't matter. Don't matter. Give a fuck what you say about me. Broke bitch, two cents do Don't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. I'm, I'm There's a meaning to the kissing of the ring. The gods don't mingle with the mortals. Peasants ain't sitting with the kings. Goliath ain't worried about your sling. And Cassius ain't bothered by your swings. You niggas keep rapping about your dreams. My reality. 50 birds waiting in the wings do it my way. I hit the highway with the batter. So when Kanye go on his high, yeah, it don't matter. Since you talking about me, then let's talk about this money. Let's talk about the cars and what mine shape funny. Let's talk about the fact you'll never take nothing from me. Let's talk about the fact you niggas hate I'm up and running. RG3, nigga, be that. Running through this money and these white women. Spike Lee, see that. She gotta have it, and I gotta give it. And you do not relate, cause you niggas do not live it. No. I don't give a fuck what you say about me. A broke nigga, two cents don't matter. Don't matter. Give a fuck what you say about me. Broke bitch, two cents don't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Attention seekers beware. I will grant wishes. We can take this so much further than your mentions. I can get your eulogy on YouTube, for instance. Have the whole world view the body. Since y'all claim I'm Illuminati, tell me why would you try me? Kennedy, John F. or Bobby. Almost caught Reagan, but they stopped us at the lobby. And that was broad day, so how the fuck you gon' stop me? Bitch, nigga. Your little niggas just dirty. Mine's a zero dark 30. Mine is night vision, witch hunt, Rafa Pop, word worthy. I'm coke boy, leaning on you niggas. If money talk, then I must be screaming on you niggas. Top of the pile, I was two thirds away. I was sidetracked, busy selling two birds a day. God, death is just a U turn away. Two men, ten paces, then you turn and spray. I don't give a fuck what you say about me broke nigga, two cents don't matter. Don't matter. Give a fuck what you say about me. Broke bitch, two cents don't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. I don't give a fuck. Iman, berätta vad vi hörde. Pusha T med eh, Doesn't Matter tillsammans med French Montana som lägger en ganska <laughs> eh, speciell refräng kan man säga. Varför är den speciell? En, en, en liten pseudo-future skulle jag säga. På vilket sätt? På det sättet att eh, det är off men det är on, det är fult men snyggt. <laughs> det är den där <laughs> gråtiga, gråtiga stilen. Ja. Den, leds, den ledsna kopieringsapparaten ja, som, som sjunger. <laughs> de brukar kalla Future för struggle falsetto, och jag får väl säga att Future, French Montana håller på med något sånt här. Ja. Pusha T, du säger att han är en av dina favoritrappare. Ja. varför det? Det har han varit sedan länge, ända sedan uh, eh, Clips slog igenom med Lord Willin, eh, skivan 2002. Mm. Eh, det, det, finns enligt mig liksom väldigt få, om ingen kanske, som kan skriva lyriskt liksom grymma wordplays och double entendres och liknande grejer. Ja. Vilket jag är jävligt svag för. Att, eh. Men vad tycker du om hans stil då? Han är ganska dramatisk. Ja, alltså nu när man lyssnar på här, Rat of Kane, mm. eh, och eh, vad fan heter den där stora hitten som var förra året? Millions, eller, vad eller vilken? Med Popcorn. Ah, Blacka. Blacka. Mm. Han, han, han, tar, han tar ju i som fan, fast mm. han inte är den här unga eh, liksom, eh, ynglingen längre. Nej. Men ändå, man köper ändå när han är sådär Ja, dramatisk. Men, I och med hans, ehm, att hans solo nu och, och Def Jam och sådär har han ju börjat göra mycket mer tyngre produktioner. Alltså rappa mm. på mer trappiga grejer, eller mer hårda grejer, mer söderaktiga grejer då kan man ta i lite mer. Då kan man ta i lite mer. Tidigare har det varit lite Neptunsproduktioner och sådär, och det har varit mer slick och lite så. Mm. Så jag förstår grejen i alla fall. Han, han, du sa här under låten att han är en av dina favoritrappare som du inte har träffat än. Mm. Jag vet att du har träffat en av dina favoritrappare två gånger, Kendrick Lamar. Ja. Uh, nu senast, när han var i stan häromveckan, så lyckades du hassla dig till en intervju utan att ens jobba för något medieföretag. Nej, precis. Än. Det är ett, ett medieföretag som vi eventuellt kommer, eller potentiellt kommer att sätta igång ganska snart. Men, eh, Själva? Ja, eller jag och några vänner sådär. Eh, men, kan du eh, berätta mer om det? Nej. Nej okay. <laughs> men, men, Hur var det att träffa Kendrick då? Det var bra, det var, det var ett soft. Jag var sist ut av fältet av journalister som kunde träffa honom. Mm. Uh, och kom in till turnébussen och han kände igen mig sen tidigare vi träffades i, på Siesta-festivalen. Det hjälper ju kanske om ja, man ska precis. försöka hassla sig in i en sån där. Ja, han sa ah, tja läget, så det var cool. Han satt under en, under en filt med mjukisar liksom och skrev till ett beat som, eh, som han hade fått av Tommy Black dagen innan faktiskt. Okay. Så, och eh, vi pratade lite grann om det eh, och sådär. Så det var en, en liten mysig moment. Deras road manager kände igen mig också, så han var såhär, här, ah, ja okej, okay, okay, de kan få sitta där. Så han gick därifrån. Best friends for life. Exakt. bara tuff rap i eh, kvällens avsnitt av Jenny och vänner. Det är lite mys också. Iman Hashiri sitter här mitt emot mig och eh, har liksom pannan i handen och ser väldigt fundersam ut. Vad tänker du när du hör sån här musik? Um, som rap-lover? Nej men som... Eh, problemet med den här låten, om jag ska säga för mig, jag ska problematisera det direkt. ja. Men <laughs> det, det var basgången, första gången jag hörde den här låten, basgången. Ah tänkte jag direkt på Stand By Me. Ja, den är väldigt lik. Exakt, och det förstör det lite grann. Okay. Bara för att då konnoterar man det till något annat hela tiden istället för att ge den en riktig chans. Det, vi ska säga vad det här är. Det är <laughs> Painting by Numbers. Det är alltså um, ehm, Hot Chip-mannen Alexis Taylor. Mm. Känner du igen hans röst? Ja. Den är ganska speciell, eller man, jag tycker att man, han har väldigt... Eh, väldigt brittisk också. Väldigt brittisk röst, fast soulig. Han mm. är kanske den souligaste vita nörden som man har hört eh, på något sätt. Eh, tillsammans med en, en tysk eh, technoman som heter Justus Könke. Mm. Eh, de har jobbat om en, eh, en gammal sololåt med Alexis Taylor som heter I thought this was ours. Oh, hör du den här stilgitarren eller vad det är i mm. bakgrunden? Det är någon slags ehm, gitarr med effekt på som är väldigt mysig tycker jag. Man vill ju inte vara så fördomsfull, men när man säger så här, ah, brittisk sångare av tysk produktion, låter ju <laughs> verkligen som en brittisk sångare av tysk produktion. På vilket sätt då? Jag vet inte, det, det känns väldigt så här tyskt elektro. Ja, liksom Fint liksom... och en, en, en britt som lika gärna skulle kunna dra den här i en, en så här rockpoppig britpop grej från 90-talet. Alltså Okej, okay, ja. ja men det, det, finns ju någon slags eh, mjuk techno-känsla där i bakgrunden, lite ja. syntig. Jag gillar den jättemycket. Det här är en av mina favoriter från, äh, från veckan som har gått. Den är lång som fan, så vi hinner inte spela hela. <laughs> Men jag gillar att vi fick med den här lilla gitarrplonket i, med stilgitarren. På, på slutet här. Mm. Uh, vi ska fortsätta med en annan låt som eh, Jenny och vänners producent har valt. Mm. Han heter Peter Björklund och är en doer av rang. Han, han styr upp allting med den här podden. Så um, honom ska man tacka om man, gillar, om man gillar den här radion. Eh, han har valt någonting som heter Compton Chic. Känner du igen det? Jag har hört talas om det och lyssnade rätt nyligen på just den här låten. Mm. Uh, men inte mer än så. Kan köra igång. Det smyger igång här i bakgrunden. Mm. Det är lite så här domedagigt. Ja, och det är väldigt djupt. Eller det är mycket som händer. Det är stor bredd i produktionen kan man säga. Mm. Det är alltså en, eh, det är en tjej från Kanada. Vi ska se om vi kan höra det kanadensiska i den här produktionen. Så vi hör Montreal, Montreal är det väl? Ja. på Jenny och vänner. Iman Ashir är kvällens gäst. Vi sitter i artistlogen på Obaren här i Stockholm. Eh, en av de mysigaste ställena på Stureplan. Det är liksom som en liten oas, en liten fristad bland alla brattiga <laughs> Exakt. klubbar. Och vi, är, vi är superstarsarna i logen just nu. Exakt, vi ska spela skiva här lite senare men nu spelar vi in radio. Mm. Vi lyssnar precis på Compton Chic Uh, Fast är, inte från Compton? Eh, nej men precis, det är, det är vår um, producent, radioproducent här, Peter Björklund, som har valt den här låten idag. Vad tycker du om den? Uh, tack Peter. Ja, tycker jag. vadå då? <laughs> ja, men det är en bra låt tycker jag. tycker det, som sagt, jag, bra melodier, djup i produktionen. Det var också lite trap-känsla i, i i uh, produktionen på något sätt tycker jag. Ja, men den är så, den är så mycket på samma gång känns det som. Mm. Den, den kan vara lika mycket trappig som den är poppig till industriell. Alltså det, den är väldigt bred på det sättet. Den eh. heter miser, miserere. miserere. Det ska vara mm. latin. Have, mercy. Have mercy. Tror att det ska betyda. Lite prött då. Men ja, lite det <laughs> <laughs> det som är kul i alla fall att det här är en, eh, en ung tjej, eh, en mm. 20-åring från Montreal. Det är ganska skönt och befriande att höra att det finns bra unga tjejer som också är producenter, mm. för det är ju rätt dude-tätt. Tycker du att det låter som Montreal? Uh, ja, vet inte. Hur låter Montreal? Jag vet inte, jag frågar dig. <laughs> Vi släpper det. Det här, uh, det här, släpps i alla fall på Live for the Funk, som är vår label och en sajt där det händer mycket spännande grejer om man vill uh, kolla in mer. Mm. vi ska gå vidare med en annan cool brud, Vem ja. då, som du har valt. en tjej som heter Raven Sorvino som är med i ett crew från LA som heter Language Arts. Turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. Turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. I Turn up, turn up wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. Fuck a bitch, I choke her up. This lime green get broken up. Fuck a bitch, I choke her up. Puff, puff, Don't mind me, I'm flexing. Stepped in, got drunk as hell. Beat your ass, got thrown in jail. No sweat, my bitch got my bell. Foxy Brown, I rock her bells. I'm polo down, she rock Chanel. She going down, my dick hard as hell, cause she bad as shit. Ratchet bitch, I'm older well. Passed out, woke up, same shit, smoked up. My ex girl say I'm turned turned up, that's probably why we broke up. Pimped down, hoes up, hit the club, got shows up. My ex girl say I'm turned up, that's probably why we broke up. Cause I'm turned up, turned up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. I turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. Fuck a bitch, I choke her up. This line green get broken up. Fuck a bitch, I choke her up. Puff, puff, and we blowing up. Fuck bitch, I fuck her up. Ambulance, fire truck, posted up. Nigga, what? Lay back in the cut like a barbershop. I fade the bitch for Sachi. Ah, it's on my wrist, my nigga meals packed in shit. We out to get it, made the chill. Talk shit, we a bust your lip, be quiet. Shh, you a hoe nigga. Look at me, I'm so fitted like new era. I bust your head. Pull it down on my Mr. Ed on my high horse. You so boosty. Her man so H Town. Ratchet bitch, they stay around my neighborhood. Call Mr. Rogers, chopped up. Screwed they the main niggas getting beat up. Love Murph Park, I be next. Turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. I turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke the shit out of somebody. I turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out. Woke up, choke the shit out of somebody. Fuck a bitch, I choke her up. This lime green Ooh. get broken up. Fuck a bitch, Ay. I choke her yeah. up. Puff puff and we blowing up. Uh, pride is I done done them all. Yeah, and still don't fuck with y'all. 80 on my fucking draws, no Johnny Law, don't cuff it all. Said I chop it up like a player do. Lizard skin and them gators, ooh. Nigga trickin', I ain't it, boo. Choke a bitch, I OJ him too. At the pad, I'm pop popping. Before swagger was popping, niggas switched around and bit the style. When last week they was robbing the quarterback, I'm the option. On Sunday, call me Aikman. Smoke a quarter pound of that Andy Stone, but still that's barely blazing. Ayy. Turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up, choke shit out of somebody. I turn up, turn up, wild out, get drunk, pass out, woke up. Vad var det vi hörde här innan? Det är Raven Servino från ett, en crew som heter Language Arts med uh, låten Ike Turn Up. Uh, med Pac Div, Bad Luck Problem, Morgan Smith, massa grymma LA-rappare. Mm. Raven Sorbino är sjukt cool tycker jag. Hon hade en låt förra året som hette Lamert Park Playa mm. som bara var något så här udda albumspår men som jag verkligen fastnade för. Det var mm. ganska långsamt och släpigt. så som jag gillar mm. eh, hiphopen. En av mina absolut bästa låtar från förra året mm. tycker jag man ska kolla upp. Hon är ju va, va, riktigt grym. Alltså. Va, vad gillar du med Raven? Uh, hon är ju riktigt bra rappare. Mm. Hon, jag tror till och med tror att hon hade en så här skivdeal när hon var mycket, mycket yngre. Som mm. en sån här storbolagsskivdeal som typ inte blev av till slut. Hon har varit med ett tag, eller hur? Ja, hon har varit med ett tag, men hon har inte riktigt synts till. Tills nu, de senaste två åren, hon släppt riktigt bra musik. Mm. Uh, och visat bredd också. Allt från den låten du nämnde just, som är ganska slappy och soft, till uh, vanliga West Coast-grejer, till en sån här grej till exempel, som Eh, är perfekt att balansera upp min, min emo-sida med sån här fucka ur-musik. Liksom. <laughs> så jag, jag gillar movet du gjorde med huvudet samtidigt ja. som du sa fucka ur. Liksom Skaka bara, lite rycket. rycket. I man rycket. <laughs> <laughs> Ah, Riktigt fet. Vi, uh, vi, vi fortsätter med lite eh, musik från en helt annan stil kan man mm. säga. Uh, det här är några som kallar sig för Lion Babe. Har du hört talas om dem? Nej. Det är en duo från uh, New York. Mm, här i remixad version, en riktig så här, producentfavorit uh, har remixat deras låt uh, Treat Me Like Fire. Det är Starslinger som har gjort om den till. En av favoriter? En av mina absoluta favoriter. Vi, vi lyssnar. Det är, det är lite så här disco, disco-känsla. Ja. kanske inte var disco direkt, men lite disco känsla Disco hi-hats. Disco hi-hats, ja kanske. uh, det var alltså Treat, Treat Me Like Fire med uh, Lion Babe i en mix av Starslinger. Mm. Originalet är också jättebra, det kom för några månader sedan. Uh, det är mycket långsammare och ja, släpigt igen. Mm. Släpigt är mitt bästa adjektiv när det kommer till musik. <laughs> <laughs> Ja, vad, vad, är du sugen på för typ av musik 2013? Eh, um, ehm, mer innovativ musik uh, på det sättet att om man skulle återkoppla till exempel liksom till Underachievers i början när vi snackade om New York-scenen. Mm. Uh, New York-scenen har ju varit en scen som har varit, i så identitetskris när det gäller hiphop. Att man försöker hela tiden såhär, ja ah, men på 90-talet så var vi ledande och nu så här, Södern tog över på 00-talet och nu vet man inte riktigt vad man ska hålla på med och sådär. Mm. Uh, och just den här Beast Coast-movementen till exempel har ju gjort sin grej de är så här, små unga 90-talister egentligen som ja, gör sin grej och så har de influenser från hela landet och inte bara från New York och sådär. Eh, och att eh, sån musik kanske syns mer mainstream. Kendrick Lamar har till exempel visat att man kan göra eh, eller sälja skivor utan att behöva göra en tydlig eh, industridesignad hit. Liksom. Ja, verkligen. Och att det blir mer, eh, mer bredd på, är det, på är den det marknaden. Mer, är det mer soulful också? Vad tror du? Ehm, det är väl kanske sekundärt, mm. kan jag tycka. Men att det är liksom så att man gör musik för, för sig själv och vad man tycker om och hoppas att folk gillar det istället för att man ska industridesigna saker till hits liksom, som det har varit senaste tiden. Men det är det du är sugen på också? Ja precis, jag hoppas mer på sånt och... Eh... Har du något namn sådär? Oj, eh, nej. Men om man skulle till exempel inte som artister, men som producenter till exempel. Om man skulle ta upp en producent så, nästa låt vi ska spela här är ju en snubbe som heter Childish Major som har producerat. En så här, också ung snubbe okay. som har gjort låtar till eh, up and coming rappare som Curtis Williams som man borde kolla in och sådär. Mm. Men här är det massa kända <laughs> ansikten som är med på den här låten och eh, mainstream rappare liksom. Men det är en produktion som är fet eh, och eh, ja, lite annat än vad man br vad brukar höra Future, Recross Ross och Rocco på. Det, det är sista låten ut ikväll. Vad, vad heter den? Uh, you ain't even know it. Vi ska höra den alldeles strax. Jag ska bara säga att uh, kvällens avsnitt gjordes yes. av mig, Jenny Stett, och Peter Björklund som var producent. Uh, alla våra tidigare program, alla mm. två, <laughs> kan, man, kan man höra på iTunes och på Soundcloud. Där hittar du också alla våra låtlistor. Uh, och vi fick, Jenny och vänner finns på Facebook också. där kan man hitta info om kommande avsnitt och fester. För vi spelar alltid skivor efter efter eh, radion också. Ja. Vad ska du spela ikväll? Oj, eh, jag kommer spela lite grann från eh, eh, lite West Coast-rappare som vi har pratat om. Eh, mm. Problem och I am Sue. De släppte projekt tillsammans. Sådär. Så att det blir en massa bumpig hiphop. Nice. Uh, man kan hojta på oss uh, på en mailadress också uh, om man har åsikter och tankar om programmet. Mm. Jenny och vänner, Jenny och vanner blir det ju, gmail.com. Tack så mycket för att du kom hit. Tack Jan. för att jag fick komma Jenny. You don't even know it. Oh, high class niggas. This shit sound crazy. This shit sound crazy. Fly shit only. This shit sound You know what I'm saying? This thousand dollar pair of shoes, you don't even know This thousand dollar purple lane, you don't even know This half a million dollar car, you don't even know I came up from the bottom, you don't even know my niggas all ride with me, you don't need no Got killers with me right now, you don't need no This million dollar watch, nigga, you don't need no Got a million dollar crib, nigga that monster truck. Sit tall as fuck, it's so big, can't even talk. Don't like snakes, keep my grad cut so low, can't even more. Sip done, period, look high, glow. No, no, we don't do more. It ain't PJ, no rose for me, host don't even pour. Spent song, tone for it. Button down, Michael Kors. Always on like the refrigerator, unplugged, then, oh, you know it. AP and that P gate with a bright lean when on board. Got a masterpiece center 41 millimeter, you ain't even know it. Keep the 45 in my pocket, I ain't gon' show it till I have to pop it, then you gon' know it. Damn, who shot you? They don't even know it. Hawks game, fucking Floyd. TV seat, front row it. Rocko the Dunn, CEO it. Ain't got a rap and you know it. Nah. down thousand dollar pair of shoes, you don't even know it. It's thousand dollar pack lean, you don't even know it. Just half million dollar car, you don't even know it. I came up from bottom, you don't even know it. My niggas alright with me, you don't even know it. Got killers with me right now, you don't even know it. This million dollar watch, nigga, you don't even know it. Got a million dollar crib, nigga.